Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'da. Današnji hadis zabilježili su nam imami Bukhari i muslima, prenosi ga Iša radijallahu ta'ala anha. U njemu stoji da je ona kazala, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به وفي رواية كان يعوض بعض أهله ويمسح بيده اليمنى يقول أذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Kada bi Allahu poslanik obišao nekog bolesnika ili bi mu poslanik bio doveden sumnje prenosila sadisa, a u drugom predanju stoji kada bi se neko od njegove porodice razbolio, učio bi mu ovu dovu i potirao ga desnom rukom zbog bereketa. Edhibil be'se, rabben nasi, udali bolest, odkloni bolest od ovog čovjeka gospodaru svih ljudi, išfi anta ente šafi, izliječi ga, ti si onaj koji liječi, la šifa a ila šifa ok. nema lijeka osim tvoga lijeka, šifa en la jugadir usakam, izliječi ga tako da se bolest ne povrati. Eto, to je dola jako korisno od Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kada obilazimo bolesnika ili kada smo i sami bolesni. Nije ograničeno ni na jednu bolest. Tako da uz suru Kul hu Allah, Kul auzu bi rabbi felat, Kul auzu bi rabbi nas, treba učiti i ovu domu koja je prenesena od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu